Відсьорбнула зі склянки клава. Підтримай престиж сектора. Та як він може не піддатися? вигукнув Тищенко. Хіба це від нього залежить? Він жартував. Але всі знали, що їхній головний інженер справді перший шахіст інституту. А Ірша грав рідко, і повного уявлення про його гру скласти не могли хоч і здогадувалися, що супротивник у Тищенка сильний. Ірину чомусь теж захопила ця гра. Сама вона грала погано, допила чай, підійшла і стала з Тищенкового боку. Василь Васильович грав авантюрно і галасливо. Коли йому вдалося виграти слона аж поцілував фігуру в денце і закричав Ну, все, здавайтесь. Але відразу ж йому довелося віддати власного слона, ще й пішака на додачу. Він ще кілька разів впевнено заявляв все, я виграв, а один раз навіть хотів знімати фігури. Програв, програв однак за хвилю знову потирав руки. Е, ні, ми ще поборемося. Було трохи дивно бачити, як переживає і хвилюється цей великий незграбний чоловік. Навіть могло скластися враження, що все це вдаване, не справжнє, Але такого не думали. Знали його гаразд. Ходжу дамкою і переставляв ферзя. Ірша грав зовсім інакше, обережно, чіпко, не ризикуючи. Він навіть фігури брав легенько, обмацував, мов би перевіряв пальцями їх на міцність, а тоді помаленьку, підпихаючи, пересовував, переволочував на сусідню клітинку. Водночас він був наструнений, у нього аж вигострилося і побіліло обличчя і в очах застигли дві нерухомі тіні. Він не одводив од дошки погляду. В той час як Тищенко, то в того, то в того співробітника щось запитував, а потім або скрушно чухав потилицю, або потирав руки. Ірша ж було видно, щось вирішував для себе, щось думав. А що саме? Того не міг відгадати ніхто. Але сидів він, як смертник, котрий на щось зважився. Ірина теж з напруженням стежила за грою. Спочатку їй хотілося, щоб виграв чоловік. Проте небовом помітила, що вельми уболіває за всі ті, які здавалося, невдалі ходи ірші, і засоромилася, і пояснила собі, що уболіває за Сергія, бо як і клава теж прагне, аби вище піднісся авторитет їхнього сектора. А чорт! Якось інакше, ніж донедавна мовив Василь Васильович і зітхнув. Таки програв. Це через те, що відволікався. Але нічого, я ще відіграюся. Який тебе розряд? запитав у засоромленого і радісного, але блідого ірші. Кандидат у майстри? Тю-тю, не відіграюся. Я засів на другому. А все таки треба було не ходити конем. Він підвівся, ірша підвівся теж. Василь Васильович по спортивному потиснув йому руку і пішов у куток, де прочищав мунштук рубан. Співробітники галасливо обговорювали партію. Тищенко нагнувся до Рубана і щось прошепотів. Ірша напружився, але вловив тільки двоє слів міськрада і черга. Поміркувавши, зрозумів, що Тищенко дзвонив, а може, й ходив у міськраду.